آنالتلگام فرلوم نخفر به فرقبی قلوم تجربی تیز وشان شهید به کشتی ناهی فصل یازده دونادونی جانداران طبقه بندی یعنی چه یعنی دسته بندی بر و تفاوت ها کنید برای پیدا کردن کتابی درباره انواع پرندگانی که در ایران یافت می به کتابخانه ای رفته اید ویرگول متفاوت را بدون هیچ نوع گروه در قفسه قرار داده در این کتابخانه چگونه کتاب مورد نظر خود را پیدا می است که هرچه کتابخانه بزرگتر و تنو کتابها بیشتر باشد پیدا کردن کتاب مورد نظر دشوارتر است زیست شناسان نیز به منظور مطالعه و استفاده از جانداران آنها را در گروههای متفاوتی قرار میدهاند زواید طبقه بندی چیست کار مطالعه آسان میشود در وقت صرف جویی میشود با مطالعه یک نمونه از یک طبقه پی به ویژگی بقیه مجموعه میبریم چه چیزهایی را طبقه بندی میکنیم اگر با تعداد زیادی از اشیا یا سروت کار داشته باشیم آنها را طبقه بندی ویرگولی میکنیم مانند ویرگول جانوران گیاهان ویرگول کتابها ویرگول سنگها بر سر و راهی از روی ویژگیهای ظاهری که در این جانداران مشاهده می به شکل یک توجه کنید چگونه این جانوران فرضی را گروه میکرونید چنین شکل یک کشیدن حروف چند جانور فرضی کشیدن حروف احتمالا این جانور را بر اساس صفتهایی مانند تعداد پا و بال گروه بندی می کنید در این صورت ویرگول شباهتها و تفاوتهای ظاهری اساس طبقه بندی شماست دانش آموزی گروه بندی جانوران فرضی شکل یک را به شیوه زیر انجام داده است کلید شناسایی چیست مجموع پرسشهایی که بر اساس ویژگیهای جاندار طرح می شود و وسیله آن می نام جاندار را پیدا کرد آل بزرگ بنفش بدن ساده شماره چهار بدن حالدار شماره شماره پنج صفت آل بدن ساده شماره یک دو جفت آل زرد بدن آل دار شماره دو آل کوچک شماره شش آل بزرگ شماره سه یک جفت آل آل کوچک شماره هفت صد و چهارده شکل منها دو کلید شناسایی برای جانوران فرضی شکل یک این دانش آموز آل را که صفت مشترک همه این جانوران است در نظر گرفته و بعد بر اساس تعداد آل ویرگول نها را در دو گروه قرار داده است در مراحل بعدی نیز به همین ترتیب عمل کرده است همانطور که میبینید در نهایت گروههایی داریم که بیشترین شناخت را با هم دارند او ضمن رتوببندی راهنمایا کلیدی برای شناسایی اینجا نوران ویرگول فرضی نیز طراحی کرده است به چنین ویرگول راهنمایی کلید شناسایی دو راهی میگویند نقطه ویرگول زیرا در هر مرحله باید از بین دو حالت ویرگول یکی را انتخاب کنیم همانطور که در شکل دو میبینید کلید دو راهی بر اساس صفات جانداران طراحی میشود از کلیدهای دو راهی برای شناسایی جانداران جدید استفاده میشود کلید شناسایی دو راهی یعنی چه یعنی در هر مرحله ما با دو پرسش درباره ویژه گیجان مواجه مثلا پا دارد پرانتز بسته پا ندارد آل دارد آل ندارد پرانتز بسته هشتد پانون داشتن دمک نداشتن دمن بود داشتن پا ششد پا فعالیت نداشتن آل مورچه مگس داشتن آل یک جفت آل را در نظر گرفتن صفت های ظاهری ویرگول جان اوران جان اوران دیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها دو جفت آل زنبور تراحی کنید داشتن صدف حلزون نداشتن پا نداشتن صدف کرم خاکی تا چند قرن پیش دانشمندان جان اوران و گیاهان را چگونه طبقه بند می مثالی بیان کنی در افزودان او تا چند قرن پیش ویرگول دانشمندان نیز جان اوران و گیاهان را فقط بر اساس صفتهای ظاهری گروه بندی و گیاهان و می کردند نقطه ویرگول مثل ارسطو ویرگول فیلسوف یونانی جان اوران را در سه گروه قرار داد آنهایی که در خشکی راه را چگونه میروند نقطه ویرگول جانورانی که در آب شنا میکنند و آنهایی که در هوا پرواز میکنند او گیاهان را در سه گروه طبقه بندی علفها ویرگول درختچهها و درخت ها جای داده بود ناشناخت بیشتر ویرگول جانداران افزون بر صفتهای ظاهری به ساختارهای داخلی پیکر جانداران نیز توجه شد نقطه ویرگول مثلا بودن یا نبودن ستون مهره معیاری برای گروه بندی جانوران به دو گروه بزرگ مهره داران و بی مهره ها شد شکل سه پرانتز بسته که عاملی باعث طبقه بندی ها با گذشت زمان تغییر کند کرم حاکی می کرد ما شکل سه کرم و ما ظاهری شبیه به هم دارند در حالی که کرم از بی مهره ها و ما از مهره داران است خود را بیازمایید امروز جانداران را بر چه اساسی طبقه بندی کند می امروز در گروه بندی ویرگول جانداران افزون بر صفتهای ظاهری شباهت ملکولهای تشکیل دهنده یا ها را نیز بررسی می کنند به نظر شما برای این منظور چه ملکولی مناسب است ملکولهای بنا دی ان ای سوال که در یا های داناران وجود دارد 115 116 بفر و بیرون تجربی تیزوشان کانال تلگام شهید بهشتی ناحیه دو خرم آباد بیفرلوم نه گروه بندی جانداران آیا گروه های کلی جانداران را به یاد دارید جانداران را به شکل های متفاوتی گروه بندی می کنند در نوعی گروه بندی همه جانداران را در پنج گروه اصلی یا به عبارتی در پنج سلسله قرار می دهند شکل چهار پرانتز بسته سپس آنها را در گروه های کوچکتری قرار می دهند شکل پنج جای قمری خانگی را در سلسله جان اوران سلسله جان داران موجودات زنده پرانتز بسته را نام ساده به نشان میدهد پنج پنج جانوران اوران چهار منها گیاهان منها سه منها کارش ها دو آغازیان یک منها باکتری ها شکل چهار پنج سلسله جان داران چهل چهار سلسله اوران شاخه داران از نمودار قمری خانگی که نتایجی می توان استناد کرد او انکرانه های بزرگتر به گروه های کوچکترین نتایج حاصل می شود منها یک تعداد افراد کمتر می شود منها دو شباهت ها بیشتر می شود راست کبوتر سانانی تفاوت ها کمتر می شود منها چهار اهمیت ویژگی مشترک کمتر می شود خانواده تیر پرانتز بسته کبوتر ها جنس سرد پرانتز بسته قمری ها گونه کمری خانگی شکل پنج جای کمری خانگی در دو جان اوران در شکل پنج میبینید که از بالا به پایین انواع جان اوران کم میشوند مثل در رکوف مهره داران به جز پرندگان جان اوران دیگری نیز وجود دارند در حالی که در پایین ترین رکوف فقط کمری خانگی قرار دارد همه کمری های خانگی رکوفی به نام گونه را تشکیل میدهند نقطه ویرگول زیرا به هم شبیهند و میتوانند از طریق تولید مثل زاده های شبیه خود را قابلیت زنده و تولید مثل به وجود آورند به چه دسته ای جان او گونه میگوید خلاصه بگم شباهت منها ظاهری توانایی تولید مثل آمنها هم نوزادان زیستا و گفت و کنید بفرتبی علوم تجربی تیز کانال تلگام شهید بهشتی ناحیه دو خرمان آدمی فرلوم نه خود را با دلیل در درستی آن درستی عبارت کنید از گروه های بزرگتر به گروه‌های کوچکتر های افراد بیشتر می‌شود نقطه ویرگول در حالی که های آنها کمتر می‌شود درسته زیرا از های بزرگ به کوچک تعداد افراد کم می‌شود و ها بیشتر قمری خانگی نام فارسی این پرنده است این پرنده در زبان‌های متفاوت های متفاوتی دارد از طرفی گاهی جانداران متفاوت ویرگول نام‌های یکسانی دارند به شکل شش نگاه کنید این دو جاندار در زبان فارسی آفتاب پرست نامیده می‌شوند اگر درباره هر یک از این جانداران مطالعه انجام و در گزارشی که ارائه می شود از نام آفتاب پرست استفاده شده باشد ویرگول چگونه می توان تشخیص داد که این مطالعه مربوط به کدام یک است مشخص نیست شکل شش گیاه و جانور را یک نام در زبان فارسی بنابراین برای حل این مشکل به هر گونه از جانداران ویرگول یک نام علمی اند که آن جاندار را به طور دقیق استفاده از نامهای معمولی و غیر علمی چه اشکالی ایجاد می مشخص می کندن است دو جاندار که هیچ شباهتی به هم نداشته باشند یک اسم داشته باشند مثل آفتاب پرست گیاه است و همسم یک خزند دومین که ممکن است یک جاندار چند اسم متفاوت داشته باشد مثلا خرس ویرگول تمایا میدانید بیانامل می کمری خانگی سرد توپیل سنگینسیس است قسمت اول جنس و قسمت دوم گونه را نشان میدهد نامل دو بخشی که به زبان لاتین نوشته میشود ابدا لینه زیست شناس سوئدی است قبل از لینه از نامهای سه قسمتی یا حتی بیشتر استفاده میشد گوناگونی جانداران نامل می جانداران را چگونه انتخاب میکنند و چه کسی اولین دین روش مشرا دا کردان در آن متنوعی در کر زمین زندگی می کنند شما تا کنون با ویژگیهایی از سلسله های جانداران آشنا شده اید در این فصل با ویژگی های کلیس سینلام سینلام که با کتری ها آغازیان و کارش ها آشنا می شوید به فرد بیرولوم تجربی تیز وشان کانال تلگام شهید بهشتی ناحیه دو خرمان آد بیفرلوم 917 تا کتری ها را برچه اساس طبقه بندی می کنند بر اساس شکل به سه دست منها کروی میلهای و مار پیچ البته امروز یک روش دیگر هم هست الف پرانتز بسته با کتری های گرم مثبت به پرانتز بسته با کتری های گرم منفی با کتری ها در کجاها یافت می شوند باکتری ها چه ویژگیهایی از این جانداران میشناسید آکتریها شکلهای گوناگونی دارند و در همه جا یافت میشوند بعضی آکتریها در چشمههای آبناک دریاچههای نمک و یخهای قطبی زندگی میکنند چنین محیطهایی برای زندگی بیشتر گروههای جانداران نامناسبند بسیاری از آکتریها آکتریها بیضررند انواعی از آکتریها که در بخشهای متفاوت بدن ما زندگی میکنند ویرگول نه تنها نیستند نقطه ویرگول بلکه به سلامت ما هم کمک میکنند مثلا آکتریهای مفیدی که در دستگاه گوارش ما آموزه چنان افزون بر کمک به که زمان از فعالیت تا کچریهای بیماری را میشوند امروز از تا کچریها برای پاکسازی محیط زیست تولید گیاهان مقاوم به آفت و تولیددار او استفاده میکنند خود را بیازمایید تفاوت جانداران یوکاریوت تا جانداران پک و کاریوت چیست مفید هستند توضیح دهید مضر زندگی می الف ماده مراستی در یاخرت برخی جانداران درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل میشود این جانداران را هو هسته ای یوکاریوت مینامند در یاخرت برخی جانداران آن پوششی دارد آفاده وراثتی وجود ندارد و در نتیجه هسته تشکیل نمیشود این جانداران را پیش هسته ای پر مکاریمت پرانتز بسته مینامند بر این اساس آکتری ها در کدام گروه قرار میگیرند پیش هسته ای یا پر مکاریمت به باکتری ها دیوار یا خرطه ای دارند این ویژگی آنها را به کدام یک از سلسله های جانداران شبیه میکند گیاهان فعالیت این آکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی میکنید و بر این اساس چه نامهایی به آنها میدهید بر اساس شکل ظاهری اصلی فرمانند توکسی کروی یا پیچی چیجم آوردی اطلاعات حاصیل علامت مساوی میلی روی کوتی کنست و مواد قضایه نوشته شده است قبل از مصرف به مدت 20 دقیقه آن را بجوشانید با مراجعه به منابع معتبر ویرگوللتان را پیدا کنید زیرا می تواند مسمومیت شدید ایجاد کند ستاره پروکریوت یک منها یوکریوت 118 علتان تکثیر یک نوع باکتری به نام باکتری کلسپیدیوم بوتولینوم که سمی به نام سم بوتولینوم میکند بوتولیسم یک بیماری فلج کنند جدید و نادر است که به وسیله سم حاصل از باکتری کلسپیدیوم بوتولینوم ایجاد میشود اما با حرارت دادن کنسلو این سم از بین میرود نوارهای سبز شناور برام بعضی چشمه ها چه چیزهایی هستند به شکل هفت نگاه کنید اشتباه نکنید نقطه ویرگول این نوارهای سبز رنگ بیا نیستند نقطه ویرگول بلکه نوعی آغازیان جلبکند آیا میدانید جلبکها را در چه سلسلهای قرار میدهاند آغازیان معروفترین گروه ها کدامند و وجودان آنها چه اهمیتی دارد برخی زواید آغازیان تعمینکسیاند و غذا شیشه سازی غذای آبزیان تهیه آدار تهیه مکملهای بهداشتی تهیه سوخت پاک کی شکل هفت جلبکها در آن یا اطرافان رشد کنند کلبک ها شناخته شده ترین دو از آقازیانند این آقازیان افزون بر تولید اکسیژن ویرگول غذای جان او را ناگزیمانند ماهی ها را نیز تأمین می از کلبک ها در ساختن مواد بهداشتی و مکمل های به ویژه ویتامین ها استفاده می شود امروز دانشمندان در تلاشند تا از کلبک ها سوخت های پاک تولید کنند فعالیت این کلبک را بر چه اساسی گروه بندی و بر این اساس چه نامهایی به آنها می بر اساس رنگ طبقه بندی می شوند کلبک های سبز قرمز گروهی آیا می مردم بعضی کشور ها از جلبکها غذا درست می کنند غذایی که در شکل می بینید با این آگاهی آن درست می شود از جلبکها مادهای به نامادار تهیه می کنند یکی از کاربردها کار تسبیت کشت میکروبها در آزمایشگاههای میکروب شناسی است آیا میدانید خرمآباد دارای یک آزمایشگاه بزرگ و مجد از میکروب شناسی است غذای سوشی 119 120 آغازیان با چه روشهایی غذای خود را تأمین میکنند آغازیان به راههای متفاوتی غذای خود را تأمین مینکته کنند برخی برخی مانند جلبکها فتوسنت میکنند در حالی که بعضی دیگر توانایی را ندارند فعالیت را که محیط مناسبی برای رشد از آقازیانند نمونههایی از این را در ظرفهای کوچکی جمع و روی هر ظرف مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید با استفاده از پرانتز با بزرگ نمایی کم و سپس زیاد نمونهها را با توجه به پرسشهای زیر مشاهده کنید بله بدون رنگآمیزی هم قابل مشاهده اند مانند گوگل نوع آیا تریافت های سبزین دار کلبوفیل دار میبینید به آیا انواع یکسانی در آن محلهای متفاوت وجود دارد خیر به پرانتز اگر این دان داران punkt virgul harakaton poszczególne astojak, majak wapoj, kozem barchi okozion puste hoi azdan sili storan, sili starsanoje motefomet nokte virgul mesan sise sozibe, korpus tei bazi okozion ce, korbordi norad miravad, szekl, hasht parentes baste ella tlake hoje narv masi ochravi osieje gandum cist, szekl hasht puste hoje in okozion tak joche atei, korbord hoje motefomet inoran korec ho. شاید در مزارع گندم چنین تصاویری دیده باشید شکل نه پرانتز بسته لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن خوشه های گندم ویرگول نشان دهنده وجود کارچ در این است این کارچ ها هفت گیاهند شکل نه برگ و خوشه گندم آلوده به کارچ یک منها کلروفیل دو تا از ضررهای کارچ ها را بیان کنید زخم لابلای انگشتان پا سیاه شدن خوشه های گندم از بین بردن میوها و چرم کفش و لباس و از بین بردن چوب نوعی کارچ میکروسکوپی بین انگشتان پا رشد میکند و سبز پوست یا شدن پوستان می شود این حال بیشتر کارش مفیدند کارش انواع متفاوتی دارند بعضی ها پر یا و بعضی یا شکل در پرانتز بسته آیا هم زوایدی دارند بله مصرف خوراکی و تهیه پنیسیلین و مخمر نانالف پرانتز بسته پر یا شکل در انواعی از ها در حال تولید مثل به روش دوانه زدن پارسال خوندیم یا به کارش مخمر در مشاهده با میکروسکوپ خود را بیازمایید شنیده می که از به عنوان نوعی سبزی نام میبرند مثلا میگوید کارچ از سبزی هاست به نظر شما چرا این جمله نادرست است خیر درست نیست چون اولا سبزینه ندارد و غذا سازی نمیکند دومین که فعالیت کارچها خود سلسهای جدا هست به صفحه 116 نگاه کنید تا مراجعه به منابع معتبر مثالهایی از استفاده پاکتریها کارچها و آغازیان در صنعت غذای کشاف ویرگول محیط زیست و جمعآوری و گزارشان را در کلاس دهید هر گروه میتواند بخشی از این کار را انجام دهد میدهند تولید ماست جان دریابی جان سوشی و مکملهای غذایی و کارش خوراکی در تهیه پیتزا عامل بیماری سرماختگی و آنفلوانزا چیست هر یک از ما و سرماختگی شده نکتهای میدانید عامل این بیماریها ویرگول موجوداتی به نام ویروس هستند ویروس سرماختگی درون بدن ما تکثیر میشود نکته ویرگول حالی که از بدن ما ویروس سرماخوردگی در کجا تکثیر میشود 121 ویروس مها شبیه به و تکثیر نمیشود ویروس ها ای نکته ندارند به نظر شما ویروس ها با چنین ویژگی یا غیر هیچ به این دلیل ویروس را مرز میان موجودات زنده و غیر میدانند ویروس میتوانند به درون یا های همه جانداران وارد شوند و آنها را به ساختن ویروس چگون ویرگول تولید مثل ویروس ها از راههای متفاوتی از فردی به فرد منتقل میشوند نکته ویرگول مثلا ویروس همراه با ایدز همراه با ویروس مایعات بدن مانند و مسایل به آنها از فردی به منتقل می شود شکل 11 پرانتز بسته چگونه از شخصی به ویروسیدز در کلچه های سفید تکثیر می شود و با از بین بردن این آخرت ها دستگاهی منی بدن را شخص دیگر کند برخی ضعیف می نقطه کند در نتیجه بدن قدرت مبارزه با میکروب ها را از دست می دهد و فرد بیمار می شود بدن منتقل می شوند افراد آلوده به ویروسیدز ممکن است تا سالها هیچ علامتی از بیماری را نشان ندهد نقطه ویرگول اما این افراد در همین مدت می توانند ویروس را به افراد سالم منتقل کنند هستند ویروسید از چراهی به بد ناسیب میرساند هفت شکل یازده ویروسید روی گل که سفید مشاهده با میکروسکوپ الکترونی فکر کنید ویروس ها را چگونه میتوان دید چه ویژگی از ویروس ها آنها را شبیه جانداران میکند فقط توانایی تولید مثل و فقط آن را هم در یاخته های یک موجود زنده انجام میدهند از راه جنسی ویرگول مادر به فرزند ویرگول سرند مشترک جهت تزدیق ویرگول خون و فرآورده های آن فعالیت استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده مانند ویرگول تیک از های انتقال ویروسی زست مراجعه به منابع معتبر گزارشی در باره راههای دیگر انتقال ویروسی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید سوال آخر ویروس یوکاریمت است یا پر و کاریمت هیچ کدام زیرا اصلا آخرت ندارد خدا نگهدار شمایید Acquired Immune Deficiency Syndrome صدویست و دو بفردبی علوم تجربی تیزوشان کانال تلگرام شهید بهشتی ناحیه دو خرم آباد بیفرلوم نو